Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարեկամներ իմ հյուրը ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ հոկեբան Արսիկ Մխտարյանն է։ զրուցելու ենք Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեր մանկության եւ պատանեկության տարիները Ստեփանակերտում չեն անցել։ Երբ առաջին անգամ ծանոթացաք Ստեփանակերտին։ Ծնվել եմ Մարդակերտի շրջանում, Կոճղոտ գյուղում, չնայած իրական ծնունդս Բերլինում է, պատերազմից հետո, բայց չեն գրանցել վկայականում, որովհետև այն ժամանակ գիտեք ինչպեսի բացասական վերաբերմունք կար Գերմանիայի նկատմամբ։ Մանկությունս անցել է հայրենի գյուղում, բայց դպրոցական տարիներից մեծ մասը սովորել եմ Երևանում, ինչպես նաև բարձրագույն կրթությունն ու ասպիրանտական կրթությունը Երևանում։ Ստեփանակերտ վերադարձել ենք ամուսիններով մոտ 55 տարի առաջ 68 թվականին մենք արդեն Ստեփանակերտում էինք, որ հրաշալի ձգող ուժ ուներ որպես հայրենիք Միջև Երևանից Ստեփանակերտ գալը երբևէ Ստեփանակերտ չեք այցելել։ Այցելել եմ, ուսանողական տարիներին բազում անգամներ եղել եմ Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտը մի գողտրիկ անկյուն է, որ շատ հրապուրիչ էր։ Առավել եւս մենք ավելի շատ գաղափարի հետևից էինք գնում, քան զուտ բնակության վայր ընտրելու իմաստով, որ մենք Երևանում էինք հավարտել, մեր մեջ տեսնում էին նացիոնալիստական ինչ որ որակներ։ Շատ մեծ դժվարությամբ մենք աշխատանք գտանք։ Սկսվեց իմ աշխատանքը համառոտ դպրոցում որպես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի 69 թվականին բացվեց Ստեփանակերտի մասնաճյուղը մանկավարժական որոնում էին համասարանական կրթության մասնագետներ եւ ես հravirվեցի այնտեղ եւ մինչ այսօր արդեն 53 տարի աշխատում եմ այդ բուհում Քաղաքի ո՞ր անկյունն է սիրելի ձեզ համար Ստացվեց այնպես, որ ինձ համար քաղաքի կենտրոնական հատվածը շատ ավելի հաճելի էր, տունը, որը այսօր ունենք, հենց կենտրոնին մոտ է, եւ ես շատ մեծ հաճույք եմ ստանում, երբ երեկոները վայելում ենք Երեկոյան Ստեփանակերտի ողջ մայքը։ Դա մի ուրիշ հաճույք է, որը այլ մեկ քաղաքում տեսնել չեք կարող։ Ես աշխատանքի բերումով շատ քաղաքներում եմ եղել տարբեր երկրներում, բայց Ստեփանակերտի հրապույրը, մայքը բոլորովին ուրիշ է։ Ինչով է ձեզ համար անկրկնելի Ստեփանակերտը, այդ մայքը, հրապույրը, Երբ տարբեր առիթներով եղել եմ այս կամ այն երկրում, եթե 10 օրը գերազանցել է, ես զգացել եմ, որ կարոտախտը սپانում է արդեն եւ դու ուզում ես անպայման լինել քո տանը, քո սեփական քաղաքում։ Գուցե թե բոլորը չեն դա ապրում, որովհետև հայրենասիրություն կոչված զգացմունքը մի քիչ շատ ածեցվել, խուսափում եմ արդեն հաճախ դա օգտագործելուց, կասեի, որ հայրենապաշտությունը այնպեսի մի զգացմունք է, որը անփոխարինելի է։ Եվ այդ հայրենապաշտության զգացմունքն է պարտադրում մարդուն, որ նա կապված մնա այն հողու ջրին, այն երկրին, այն մնակավայրին, որտեղ որ նա ապրել է։ Գուցե այդ հայրենապաշտությունից է գալիս, որ ես ես որակներ եմ վերագրում իմ երկրին, որոնք գուցե այլ մարդիկ չեն կարող հասկանալ, զգալ։ Դա իմ հայրենիքն է, դա այն երկիրն է, որտեղ մեր նահատակներն են, որտեղ մեր նախնիների գերեզմաններն են։ Դա մի երկիր է, որտեղ մենք շատ մեծ դժվարությամբ հայոց զանգերը հնչեցրինք եւ այս մայքը ուրիշտեղ որոնել եւ գտնել չենք կարող։ Խնդրում եմ անծանոթի համար բնութագրել Ստեփանակերտը։ Հավանաբար յուրաքանչյուր անծանոթ, երբ Շոշեի բարձունքից արդեն բացվում է համայնապատկերը Ստեփանակերտի եւ նրան կողքից հուշում են, որ ահա մենք հասնում ենք Ստեփանակերտ, այդ շքեղությունը սկսվում է հենց այդ պահից, որովհետեւ Ստեփանակերտը ափի մեջ իր գեղեցկությամբ գեղեցկուհի ուղակի լեռնային լեռնային գեղեցկուհի եւ ոչ միայն արտաքին տեսքը այլ նաեւ 1-2 օր այդ անծանոթները եթե շփվում են մեր ժողովրդի հետ զգում են որ սա իրոք այլ մի երկիր է այլ մի զգացողություն է Տարիներ առաջ, երբ պատերազմը նոր էր ավարտվել, հանդիպեցի Դանիել Բեքերին, հայտնի երգիչ էր, որ այցելեր էր Ղարաբաղ, եւ ասաց. «Մինչ իմ գալը ես մտածում էի, որ փոքրիկ մի բուր երկիր է, իրոք իր տարածքով փոքր երկիր է, բայց ես եկա եւ համոզվեցի, որ սա ոգու իմպերիա է։ Ես շատ համարձակ կարող եմ ասել, որ պատերազմը հաղթանակեց ոչ թնդանոթը միայն, այլ նաև մեր ոգու այդ հզորությունը։ Արցախը ոգու երկիր է, իսկ Ստեփանակերտը նրա կենտրոնն է, ուրեմն առավել ուժեղ այդ ոգեղենությունը զգացվում է մայրաքաղաքում։ Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում։ Ցանկացած երկրում դոմինանտությունը մայրաքաղաքինն է։ Ստեփանակերտը դոմինանտ մայրաքաղաքն է, որը եղանակ է ստեղծում։ Այն աուրան է, այն տրամադրությունն է, որը ստեղծում է ողջ Արցախում։ Ճիշտ ասած, ես շատ հաճախակի մտավախություն եմ ունենում, որ հանկարծ այդ ուրբանիզացիան չտանի նրան, որ ամբողջ հանրապետությունը հավաքվի Ստեփանակերտում, որովհետև իրոք Ստեփանակերտը շատ ձգող է եւ ողջ մեր գոյության գաղափարախոսությունը կենտրոնացված է այստեղ եւ հնարավոր է որ հրապուրի շատ մարդկանց բայց պետք է գիտակցենք որ երկիրը ամբողջապես պահպանության կարիք ունի եւ ծայրամասը եւս շատ առավելություններ ունի։ Ստեփանակերտին սիրահարված լինելով իր երկրին, իր քաղաքին, կպահպանի այն եւ կարծում եմ մեր ոգին երբևէ չի կոտրվելու ինչը իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտին։ Եվ ոչ միայն իսկական Ստեփանակերտին, այլ իսկական հայը, իսկական Ստեփանակերտին ես դիտարկում եմ որպես հայը։ Մեկ-մեկ գիտեք, ես վիրավորվում եմ մի բառ կա, որ հաճախ օգտագործվում է Արցախահայություն։ Ես հասկանում եմ, որ գուցե բնակության վայրը նկատի ունեն։ Ես ինձ չեմ տարանջատում։ Հայ ենք մենք եւ մենք ապրում ենք այս տարածքում եւ Ստեփանակերտին ունի այն առավելությունը նախ Չափազանց մակրասեր բնակչություն է։ Ինձ հիացնում է դա։ Երբ մենք առաջին անգամ եղանք այստեղ Ստեփանակերտում, ինձ զարմացնում էր, թե նույնիսկ այն ամենահասարակ ցեղային լվացք փռելը, մակրություն անելը, սրանք բոլորովին այլ մի որակի են։ Հայաստանյան իշխանությունները փորձում էին օրինակել Ստեփանակերտի փողոցների մակրությունը, բարեկարգությունը, ել չեմ խոսում Ստեփանակերտու հյուրասիրության մասին։ Երբ պատերազմ էր եւ դրսից անդադ հյուրեր էին գալիս հաճախակի մեր իշխանավորները մեր տուն էին ուղարկում որոշ հյուրերի, նրանք գալիս էին ասում էին, թե մտնում ենք խանութ, ոչինչ չկա, մտնում ենք շուկա, ոչինչ չկա, բայց գալիս ենք լցնում եք սեղանները եւ մեզ թվում է թե ուր ենք ընկել։ Առատությունն է, առատությունն է։ Սա գալիս է մեր հոգու շռայլությունից, մեր առատաձեռնությունից։ Չնայած հիմա որոշ չափով կարծես թե փոխվում է մեր քաղաքի կոլորիտը, Ես դա պետք է ցավով նշեմ, որովհետև երբ փողոց էինք դուրս գալիս, քաղաքի վերևից միջև համասարան միջնելը երևի տասնյակ մարդկանց բարևում էինք, ողջագուրվում էինք։ Հիմա քայլում ես եւ շատ քիչ նախքին Ստեփանակերտներ, որոնք առանձին դիմագից էին հաղորդում Ստեփանակերտին, ինձ համար շատ ցավալի է։ Ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի Ստեփանակերտը, նախապատերազմյան Ստեփանակերտը, ես նկատի ունեմ 90-ականներից այն կողմ։ Մինչ շարժումը Ստեփանակերտի ավանդույթները խիստ հայկական լինելով հանդերձ այն ամենայնիվ ունեին որոշակի ճնշվածություն, որովհետև Ադրբեջանի քաղաքականությունը իր դերը ուներ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ հաճախակի երբ Անդրանիկի երգը հնչում էր այս կամ այն հարսանիքին կամ երեկույթին, հաջորդ օրը Պակի նկողում հայտնվում էին մարդիկ, որոնց հարցակնում էին, թե ինչու հանկարծ այդպես։ Այդ ավանդույթները շարժումից հետո վերականգնվեցին եւ գնացինք դեպի մեր արմատները։ Այսօր իհարկե նկատում եք, թե ինչքան շատ են հայկական ավանդական միջոցառումները, թե խաղերի ձևով, թե մշակութային այլ միջոցառումների ձևով վերջին պատերազմը փոքր ինչ խաթարեց, այդ Ստեփանակերտին միջև 90-ականները եւ դրանից հետո ինչը փոխվել նրա հոգեբանության մեջ ձեր որպես մասնագետի կարծիք կուզենայի իմանալ 90-ականներից հետո Ղարաբաղցին եւ առավել եւս Ստեփանակերտին դարձավ իր երկրի տերը Սա այնպեսի մի բեկում է հոգեբանական, որը մինչ 70-ականները, 80-ականները անհնարին էր։ Կուչ եկած հոգեբանություն ուներ Ստեփանակերտին մտավախություն, որ ինչպես կդիտվի իր արարքը, իր վարքը, բարքը, իր ավանդույթների դրսևորումը, բայց 90-ականներից հետո զգացինք, որ մենք մեր երկրի տերն ենք եւ հայապաշտպանությունը դարձավ գաղափարախոսություն։ Միշտ ցավով եմ նշում, որ հայոց հանրապետության մեջ չկա կա ազգային գաղափարախոսություն, որը դրվի սեղանի եւ դառնա ուղենիշ։ Այնուամենայնիվ ենթագիտակցորեն 90-ականներից հետո հայ մարդը Ստեփանակերտի մարդը հասկացավ, որ ինքը իր երկրի տերն է, ինքը կարող է տնորինել իր եւ ազատությունները եւ գործունեությունը։ Չնայած նորից ենթագիտակցորեն մենք մտածում ենք, թե ինչ կլինի ապագային, որովհետեւ գերտերությունների քաղաքականությունը խարդավանքով է շաղախված, Ցավոք մեր մտավախությունները արտահայտվեց վերջին պատերազմով, սակայն մեր ավանդապաշտությունը չի կոտրվելու։ Խոսեցիք Ստեփանակերտի կոլորիտի մասին։ Ովքեր էին ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը։ Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Միշտ չէ, որ միայն մտավորականությունն է կոլորիտ ստեղծում ժողովուրդը ամբողջապես ամեն մեկը իր յուրահատկությամբ է ստեղծում կոլորիտ։ Մինչ պատերազմը մենք շուկայի դեմը Ռուբեն ունեինք կանգնած, նայել է կոլորիտ ստեղծում։ Նրա կողքը նստած մի կույր մարդ գումար էր հավաքում իր կենսունակությունը ապահովելու համար։ Եվ մեր քաղաքում կային մտավորականներ, որոնց հայտնվելը մի առանձին երևույթ էր։ Մենք Ուլբաբյան ենք ունեցել, մենք Շաքարյան ենք ունեցել, որոնք առաջին շարժման նախաձեռնողներն են եղել, նամակներ են հղել կենտկոմ Ժան Անդրեան, որի հետ խոսքը մի համասարանական դպրոց էր հայրենասիրության իմաստով։ Սրանք մարդիկ էին, որոնց փողոցում հանդիպելու դեպքում զգում էր, որ դու Ստեփանակերտում ես։ Պահպանված է Ստեփանակերտի կոլորիտը։ Իսկ այսօր բավականին աղքատացել ենք։ Դուրս ես գալիս փողոց ու որոնում ես դեմքեր, որոնք կարող են ներկայանալ իբրև Ստեփանակերտի դիմագից։ Ստեփանակերտի թատրոնի դերասանները Այո, Անկեղծորեն ասած, երբ ասում ենք Ստեփանակերտ, ես ամենամեծ ցավը այսօր զգում եմ թատրոնի համար որովհետև այն դերասանները Գորգանյան, Մարգո Բալասանյան, Միքայել Հարությունյան, Օվչյան, Թամարա Կինը, բոլոր բոլոր այն անունները, որոնք մեր թատրոնի զարդն են եղել, նրանք էին նաև կոլորիտ ստեղծողները։ Երբ այսօր ինձ հարցնեին, թե ինչ կուզենայիր նախաձեռնել Ստեփանակերտ քաղաքի համար, առաջինը կտայի թատրոնի անունը։ Զարմանում եմ, որ ծախսվում են գումարներ, այս կամ այն նախաձեռնության որոշակի շինարար կառավարություն եւ թատրոնի վերանորոգումը մնում է երկրորդական պլանում։ Դա ինձ շատ մեծ ցավ է պատճառում, որովհետեւ իմ մանկության տարիների եւ արդեն հասունության տարիների հայապահպանության ուղանիշը ես համարել եմ թատրոնը։ Մեր քաղաքի կոլորիտը հագեցրել են մեր դերասանները։ Այսօր մնացել են 1-2 անուններ, որ այն ժամանակվանից մենք հիշում ենք։ Այդ օջախը խիստ անհրաժեշտ է Ստեփանակերտցիների համար մեր ժողովրդի մշակույթը բոլորովին այլ է։ Գերիկ չարաչուրը ես լսեցի ջազմենի, ջազային համերգի էին եկել եւ զարմանք է ապրում, ասում է թե նման ունկնդիր մենք շատ քիչ ենք հանդիպում։ Հստապահանջ եւ լրջությամբ ընդունի այն, ինչ իրը մատուցում են։ Սա բոլոր քաղաքներին չի հատուկ։ Ստեփան Այգերցին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Ես հիշում եմ, եղել եմ Շվեյցարիայում եւ իմ գործընկերը, որ ծխախոտ ուներ ձեռքի մեջ, ասաց ես ամաչում եմ նույնիսկ ծխախոտի մոխիրը թափտատ փողոցում մակրոցուն է արտակարգ իդեալական մակրոցուն մեր ժողովուրդը եւս պետք է հասնի դրան որ գնահատի այդ մակրոցունը հասկանա որ ինքը ունի այս քաղաքում ապրելու իրավունքներ բայց նաեւ մեծ պարտականություններ որ ծառայի իր երկրին ծառայի իր քաղաքին այս առումով ես նաեւ պետք է ողջունեմ քաղաքապետարանի գործունեությունը բավականին գեղեցկացնում են քաղաքը բավականին ուշադիր են քաղաքի նկատմամբ եւ Ստեփանակերտցու նկատմամբ կա որոշակի վերաբերմունք իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի գործունեությանը Հետ պատերազմական տարիներին ես փորձում եմ շատ խստապահանջ չլինել, հաշվի առնելով, որ տնտեսական դժվարություններ, ֆինանսական դժվարություններ, հոգեբանական լարում, այս բոլորը գալիս է միե գումարվում եւ առաջացնում են որոշակի դժվարություններ, ինձ պարզապես ուրախացնում է, որ կա պատրաստակամությունը հաղթահարելու այդ դժվարությունները։ Ինչի՞ չէի քանի, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը։ Երբևէ չեմ պատկերացրել։ Չեք էլ ուզենա։ Իհարկե ոչ, որովհետև յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի այն գործով, ինչին կոչված է։ Պատերազմում գրած պարտությունը ինչ հետք է թողել Ստեփանակերտցու վրա, Արցախցու վրա։ Որպես կանոն ցանկացած հակամարտություն, ցանկացած պատերազմ բերում է շոկային վիճակ։ Մեր ժողովուրդը շոկային վիճակում էր, որովհետև սկսած 94 թվականից, երբ մենք կարծես թե հաղթողի կեցվածքով էինք եւ երբևէ մեր մտքով չէր անցնում, որ մենք կարող ենք հայտնվել նման իրավիճակում, երբ կորցնում ենք մենք մեր ունեցածը, այսօր փորձում ենք դուրս գալ այդ վիճակից։ Իսկապես կարողանում ենք վերագտնել մեր ինքնավստահությունը։ Քաղաքի բնակչությունը, որ այսօր եւ ողջ հանրապետության բնակչությունը, որը ապրում է հիմա Արցախում, հաղթահարում են շատ մեծ ակտիվությամբ այդ շոկը, կարծում եմ դուրս կգան այդ դեպրեսիվ վիճակից, քանի որ հայրենիքը շատ թանկ բան է։ Այնուամենայնիվ որոշ տագնապ մարդկանց մեջ կա հասկանալի պատճառներով։ Հոգեկան այդ տագնապը ինչպես հաղթահարել, ոմանք չեն դիմանում եւ հեռանում են երկրից։ Բնական է տագնապը։ Նապոլեոն մի շատ հանճարեղ միտք ունի, ասում է գրագետ զինվորին կառավարելը դժվար է։ Այսօր ժողովուրդը բավականին քաղաքականացված է, գրագիտացել է մարդը։ Ստեփանակերտին առավել եւս մեր մտավորականության մեծ խավ գոյություն ունի եւ կառավարել նման շերտը բավականին դժվար է, որտեղ յուրաքանչյուրը հասկանում ու գիտակցում է ինչ է հնարավոր որ լինի։ Այս իմաստով իհարկե դժվարություն կա, սակայն իշխանությունից է կախված շատ շատ մեծ բան, թե ինչքանով է նրանք նախապատրաստում բնակչությանը այս կամ այն մեծ բեկումին։ Մեծ բեկում կլինի։ Չպետք է հաշտվել այս իրավիճակին, որ մի բուր ենք դարձել, այդ բեկումը անհրաժեշտ է։ Այլապես Ստեփանակերտում ապրելը իրոք կարող է հուսահատեցնել որոշ մարդկանց, որոնք լավ են տեսնում, թե ապագան ինչ կարող է լինել երբ մեզ մատուցվում է գաղափար, որ մենք կարող ենք ապրել Թուրքիի հետ միասին, նույն քաղաքում, նույն տարածքի մեջ, երբ մատուցվում է այդ խաղաղության գաղափարը, միամտություն է բարձապես։ Իշխանությունները բեկումը մցնելու ճանապարհին են, թե դեռ փնտրտուքների մեջ են ձեր կարծիքով։ Քանի որ եւ մեր իշխանությունները եւ մեր ժողովուրդը գիտակցում է որ գոյությունն գերտերությունների քաղաքականություն, բոլորս էլ որոնում ենք։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ մի իշխանավոր, որևէ հայ, որը չի ցանկանա, որ իր երկիրը բարենպաստ վիճակի մեջ լինի, բայց կա հնարավորությունների խնդիրը եւ գերտերությունների այս հզոր խարդավանքը խանգարում է։ Եթե նույնիսկ նրանք այդ Բեկման ճանապարհի համար ունեն նախանշած գործիքակազմ, ունեն նպատակներ, այ Այնուամենայնիվ դեռևս վախվորած սպասում են, թե վաղը ինչ է մեզ մատուցվելու գերտերությունների կողմից։ Անհրաժեշտաբար ծնվում է այն գաղափարը, որ իշխանավորը պետք է վիճակի լինի ճանապարհներ որոնելու եւ այդ գերտերությունների հետ իր հարաբերությունները, բանակցությունները կարգավորելու։ Եվ վերջում, ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտցուն եւ Ստեփանակերտին։ Մայիսինի այդ մեր իրատոնի արարողությանը ես հասկացա, որ չի կոտրվի երբեք Ստեփանագերցու ոգին։ Եվ ես այդ ոգեպնդումն եմ ցանկանում Ստեփանագերցներին շարունակեն սիրել մեր երկիրը, մեր քաղաքը, մեր աշխարհը, մեր հայությանը, համազգային այդ զգացումը միշտ վառ պահենք մեր մեջ եւ այնպես ինչպես ասել էր ոգու իմպերիայը, թույլ չտանք, որ այդ ոգու իմպերիան նեղվի կամ պլզվի։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ է կենցաղային դժվարությունների, պատրաստ է կիսակախցած մնալու միայն թե պետք է նա իր ազատությունը ունենա, իր ինքնիշխանությունը ունենա։ Ես այս եմ ցանկանում մեր ստեփանակերտիներին, որ նրանք կարողանան հավատարիմ մնան այս սկզբունքին։ Շնորհակալություն։ Մարգարիտնես իմ քաղաք Արագավի վարարարնես իմ քաղաք Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 13-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրը Արցախի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ հոկեբան Արզիկ Մխիթարյանն էր։ Զրուցեցինք Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին իման նման իման գին քաղաքների քաղաքամայն Ստեփանակեր Ստեփանակեր հայաշունչ հարազատ դու իմ երկերի ծննդավար